ko katoļu baznīca māca vai nemāca. Klausies priesteru katehēzi katru darba dienas rītu pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, rādījumā arī klausītāji, ir 9,4 minūtes un šeit ir priestera katehēzi kā katru gadu arī šajā sezonā, 8. sezonā, kas nu jau ir uzsākusies ar 1. septembri. Uh, arī šajā sezonā būs priestera katehēze, un tikai šajā gadījumā es būšu tas, kurš mēģināšu uh, līdzīgi kā Pēteris, priesteris Pēteris, arī meklēt priesterus un gudrus cilvēkus, lai runātu par svarīgām un aktuālām mm, tēmām. Ja gadījumā tu vēlies iesaistīties šajā katehēzē, uzdodot savus jautājumus vai padalīties ar savām pieredzēm par jautājumiem, kas tiks apspriesti un runāti, tad to tu vari darīt, kā parasti sūtot īziņus uz telefonu numuru 266 77 272 vai eh, ra, zvanīt uz telefonu numuru 67 969 131. Tu esi vienmēr mīļi aicināts iesaistīties, jo tādā jāda to arī padari šo katehēzi interesantāku un varbūt tās arī daudz saprotamāku ar saviem jautājumiem. Tā kā nekautrījies, nebaidies un zv droši e, zvani. Bet pirms uh, sākas katehēzi gribas iepazīstināt ar šī rīta viesi un uh, grib pat teikt, kā moderni šodien ir teikt, ekspertu. Un tas ir <laughs> priesteris Edgars Cakuls. Labrīt, slavēts Jēzus Kristus. Kā pagāja šis rīts, dodoties uz studiju? Rīts vēl nav beidzies, cenšos pamosties joprojām, tāpēc esmu pārliecināts, ka būs ļoti aizraujoša rīta katehēze. Es arī ļoti domāju, ļoti ceru un zinu, saprotu, ka būs ļoti, ļoti pat aizraujoša šī katehēze, un šī katehēze būs veltīta, varbūt tās tā, lai eh, vispārīgi iepazīstinātu ar to, uh, kas plānojas katehēzēs kopumā um, šajā, gribas pat teikt, sezonā un visā gadā, uh, kad uh, savu katehēzi domāju veidot ap Vatikānu otrā koncila dokumentiem. Droši vien ļoti daudzi ir dzirdējuši par tādiem dokumentiem, varbūt tās uh, tas ir, ir palicis tādā dzirdēšanas līmenī un nav nekur tālāk aizgājis. Kas tas ir par briesmoni savā ziņā, gribas man uzdot jautājumu. Jeb eh, kā arī eh, džinglā teica, ko baznīca māca un nemāca, jo Vatikāna dokumenti ir ļoti būtiski attiecībā uz baznīcas eh, mācību. Un mēs mēģināsim tad šīs sezonas laikā iet lēnītiņām cauri, uh, Eh, visiem dokumentiem, lai tos arī eh, pamazītiņām iepazītu. Eh, nekādu rūpju un raižu, te nebūs tādā ziņā ļoti akadēmiska šī katehēze, bet tiešām ar mēķi varbūt tās izzināt labāk un tādā saprotamā, skaidrā veidā Vatikāna dokumentus. Kāpēc es šādu uh, vadošo eh, tādu tematiku izvēlējos, jo vismaz man šķiet, ka bieži vien mēs dzirdam par šiem dokumentiem, arī tā skaitā attiecībā uz pāvestu un, un ziņām no Vatikāna, ka tiek veiktas atsauces uz, uz Vatikāna dokumentiem un daudzas idejas, ko pāvests mūsdienās šobrīd uh, pasaka tā vien šķiet ir principā saistīts ar Vatikāna dokumentiem, bet diemžēl nevienmēr mēs to zinām un līdz ar to mēs to uzskatām par kaut kādu lielu, lielu jauninājumu, kas, manuprāt, nevienmēr tā arī ir, vai ne? Jā, jā protams. <laughs> un, un, un tādēļ es tā nospriedu, šī būs tāda vadošā līnija, caur kuru tad šīs katehēzes arī uh, ies pa vidu, ļoti iespējams, ka būs kaut kādas aktualitātes, citas tēmas vai citi aspekti, ko, eh, par ko varētu runāt, bet tad uh, atceramies, ka uh, eh, tā pamatlīnija ir Vatikāna dokumenti, un, un ja ir kaut kādas uh, izņēmumi, kaut kādas tiešām aktualitātes un svarīgākas lietas, tad uh, ātri vien arī pieslēgsimies uh, šiem jautājumiem. Bet uh, par Vatikāna dokumentiem. Varbūt tās es pateikšu tādu pamatu informāciju, un tad es pieslēgšu savu viesi ekspertu jau atbildot uz, uz kaut kādiem daudz konkrētākiem uh, jautājumiem. Tātad Vatikāna otrā koncila dokumenti. Uh, ir sasaukts, vai bija sasaukts Vatikāna uh, koncils no 1962. gada līdz 65. gadam. Tātad diezgan uh, garš process notika, bet ne, nebija tikai šie gadi. Principā Jānis, pāv, Jānis 23. pāvests Jānis 23. īsi pēc savas ievēlēšanas par pāvestu 1959. gadā, 25. janvārī, paziņo par savu ideju, kad vajag tādu uh, koncilu, kas uh, savā ziņā, kā viņš pats uh, saviem vārdiem saka, mēģinātu mm, tādu garīgu atjaunotni e, veicināt baznīcā, kad šis koncils būtu kā tāds garīgās atjaunotnes līdzeklis baznīcai un vienlaikus arī kā kristiešu vienotības līdzeklis. Uh, tas ir mēģinājums, kā kādi no komentētājiem saka, kā padarīt baznīcas mācību uh, um, skaidrāku, saprotamāku, varbūt tās ir izsakoties uh, modernākā veidā un risinot arī kaut kādas tematikas, kas līdz tam iespējams nebija risinātas, bet par kurām vajadzēja izteikties. Citiem vārdiem, koncils tā ir uh, bīskapu un, un arī savā ziņā citu uh, garīgo līderu, basnīcas līderu tāda uh, sapulce, kurā tad tiek runāts par uh, um, gan dogmātiskām ticības kaut kādām lietām, disciplīnas kaut kādām lietām, arī, arī institucionālām, administratīvajām lietām un risina visas šīs aktualitātes ar mēģinājumu varbūt tās pārsk nu, pārskatīt, var, nebūs tas pareizākais, izteiciens, bet ar mēģinājumu nu, tā kā no jauna nodefinēt un, un, un sakārtot un paskaidrot un, un padarīt saprotamāku to baznīcas mācību, ar kuru tad mēs arī visi uh, cenšamies uh, dzīvot. Koncilu uzsāka, kā jau es teicu, pāvis Jānis 23., bet viņš to nevarēja nobeigt, jo pa vidu arī paspēja nomirt, bet, bet ar to viss nebeidzās. Koncilu turpināja viņa sekotājs pāvis Pāvils VI. Un uh, visi šī koncila rezultātā tika uh, apstiprināti 16 uh, e, dokumenti, un šie 16 dokumenti ir, kā jau es teicu, runā par visdažādākām uh, tematikām un, un, un risina visdažādākos jautājumus arī uh, tādus kā, piemēram, liturģija, tas ir ļoti slavens un ļoti populārs, ļoti slavena un tāda populāra zināma tematika liturģija, varbūt tas arī par to mēs pieskarsimies šajā rītā, lai arī nav pamattēma šai brīdī. Tāpat tās tiek risināt un paskaidrot laju loma, tātad tik viena ticīgā cilvēka loma un attiecības ar baznīcu, baznīca un, un pasauli, tādi jautājumi tiek risināti, nekristīgās reliģijas, uh, Eh, reliģijas brīvību un daudzas citas lietas tiek risināts ar šo a, ah, dokumentu starpniecībai, runāts par šiem pašiem tematikām un daudzām, protams, arī a, eh, citām tematikām. Uh, ekumenisks. Šo bieži vien varbūt tās arī uh, dzird, un uh, e, kad šis ir ekumenisks uh, koncils. Uh, ko nozīmē ekumenisks? Tas nozīmē, ka uh, vispārīgs, kad uh, tiek aicināti visa baznīca iesaistīties, un arī uz otro Vatikānu koncilu tiks aicināti vairāk, uh, man šķiet, vairāk kā 2000 uh, uh, bīskapi no visas pasaules, un ne tikai uh, katoļi, bet arī tika pieaicināti citu uh, konfesiju uh, uh, tādi novērotāji. Nu, kā novērotāji. Kā novērotāji, viņiem nebija tiesības izteikties un balsot, balsot par, par kaut kādiem dokumentiem. Tātad līdz ar to tas vispārīgs, vispārīgs tāds koncils. Un, Un uh, būtiskais aspekts ir arī tas, ka koncils, šo koncilu sasauc pāvests, un pāvests ir arī tā persona, kas apstiprina. Uh, Un tad līdz ar to šie dokumenti, šie rezultāts, koncila rezultāts iegūst arī tādu ļoti spēcīgu autoritāti baznīcā attiecībā uz uh, ticības uh, mācību un arī um, uh, praksēm un, un tādām disciplīnas um, jautājumiem. Nu, es tā ļoti, ļoti vispārīgi, varbūt tas ir kaut kas, ko tu vēlies piebilst attiecībā uz tādu vispārīgu ievadiņu par to, kas ir koncils. Vēl jau daudz un dikti tiks runāts, par, par šo, bet varbūt tās ir kaut kāds elements, kas tev šķiet bija būtisks eh, tagad kā sākotnējai informācijai, pamatinformācijai pateikt. Paldies, liels eh, priesteri Jāni, ļoti labs ievads. Man bija tā laime vai, vai nelaime savā ziņā, ja tas prasīja diezgan daudz darba, um, diezgan labi iepazīties ar koncila norisi, jo uh, Es savulaik rakstīju savu licenciāta darbu par vienu no Vatikāna otrā koncila pamatdokumentiem - Pastorālo konstitūciju Gaudījuma Spēs. Un manam darba vadītājam bija tāds piedāvājums izpētīt vienu, tikai vienu paragrāfu no šī dokumenta, bet no paša sākuma līdz pat uh, apstiprinājumam, noslēguma tekstā. Līdz ar to es biju spiests uh, iziet cauri eh, visam koncila darbam saistībā ar šo vienu dokumentu un vienu paragrāfu mhm. no šī dokumenta. Tas nozīmē, ka eh, katrs paragrāfs ir diezgan dziļš un tāds eh, plaši tematiski, plaši attīstāms. Jā, nu, katrā ziņā um, teiksim, katra dokumenta un arī katra paragrāfa eh, veidošanas un tapšanas darbs ir, ir ļoti iespaidīgs ar lielu vēsturi un, eh, un lielu arī eh, nu, piepūli. Starp citu, Vatikāna otrais koncils ir, ir prasījis upurus, te ir burtiskā nozīmē, jo pirmkārt salūza vairākas kopējamās mašīnas, un viens uh, itāļu priesteris, viens no ekspertiem, vienkārši nomira no pārstrādāšanās. Tas tā kā diagnoze pārstrādāšanās un nu, <laughs> šābos, vai ir tāda slimība pārstrādāšanās, <laughs> bet uh, viņš tik daudz strādāja, ka uh, nekas sirds neizturēja viņam no pārslodzes, viņš nomira. Tā ka tas nebija tāds, uh, tāds pastā, tāda pastaiga parkā šis pasākums, uh, Tur bija ieguldīts ļoti daudz cilvēku nopietnas darbs. Nu, bīskapi, koncilatāvi, tu viņus jau pieminēji, bet vēl bija tūkstošiem visdažādāko speciālistu, teologu un cita veida ekspertu, kas ļoti nopietni strādāja, lai nodrošinātu koncila darbu un radītu šos eh, dokumentus. Vispār jau par dokumentiem runājot, ja man kāds kaut ko pretendē stāstīt par Vatikānu otro koncilu, es uzdodu vienu jautājumu, cik bija koncila dokumentu, un pārsvarā cilvēki nezina. Nu, es gribēju tev arī uzdot, Jāni, bet es redzēju, ka tie Wikipēdijā esi paskatījies. Es jau visus, es jau visu zinu, jau pamat, pamat informāciju, domāju, pašam arī grūti, jāpazīst. Grūti tevi būtu uh, noķert, jā, bet nu, tā ir. Par koncilu runā daudzi, bet ne, ne visi saprot pa īstam, ko, ko tas nozīmē. Uh, Ja runājam Jā. par priekšvēsturi, tad, eh, protams, eh, sākās eh, viss ar Svēto Jānu 23. Gan viņš, gan Pāvils VI ir kanonizēti svētie. Uh mhm. -huh. Jā, un um, Jāņa 23. personība bija, negribas teikt, pretrunīga, jo tā nebija pretrunīga, bet tika dažādi vērtēta. Viņš bija um, cilvēks, kurš jau no savas priestera var teikt, jaunības darbojās Vatikāna diplomātiskajā dienestā. Viņš ir nācis no ļoti vienkāršas zemnieku ģimenes. Viņa ģimenē bija ļoti daudzi bērni, pārsvarā zēni, puikas. Un, um, ir tāda fotografija, kur man šķiet, pat viņa bērēs, iespējams, sēž rindiņā viņa, viņa brāļi. Tādi itāļu, itāļu uh, vīrieši, uh, uzvalkos ar hūtēm. Ļoti iespaidīga ģimene, ļoti laba katoliska ģimene, protams. Un um, savā, savā nu, diplomāta karjerā uh, viņš, uh, viņa karjeras kulminācija bija uh, Nūcijas uh, Parīzē. Aha. Francijā. Pēc Jānis 23. Jānis 23. Ronkaldī Viņam uzvārds bija Ronkaldī, vārdu labāk neminēšu. Tur arī būtu jāpaskatās, eh, to es atceros, skaists uzvārds. Un eh, ko varbūt eh, tu priestri jā nezini, bet um, ir tāda senā tradīcija, kur, kur nu, teiksim, tas bīskaps, kuru pāvis nozīmē diplomātiskajam darb, diplomātiskajā darbā būt nuncijam Francijā, viņš uh, nu, te jau automātiski saņem kardināla titulu. Aha. Ir pat fotografija, kur eh, tā laika eh, Francijas pre eh, premjerministrs uzliek kardināla bireti tieši nuncijam, <laughs> nuncijam Ronkālī, tātad nākamajam pāris 23. Un, um, lai mēs nedaudz saprastu šīs personības tādu daudzšķautnaitību, kā to saka, šausliežu dzelzceļš, var teikt. <laughs> Jā, uh, viņu norīkojus uh, Parīzi nuncija amatam, lai nedaudz sodītu Francijas valdību jo zināmu laiku nebija nuncijas, nebija Vatikāna oficiālais pārstāvis eh, Parīzē, tur bija kaut kāds diplomātskais konflikts, un eh, kad eh, Francija izmisīgi prasīja nunciju beidzot, tad Vatikāns ar zinām tādu humoru izjūtu norīkoja viņiem šo mūsu cienījamo bīskapu, kurš pirms tam bija nuncijas Bulgārijā, jo kā lai to pasaka, nu, viņš bija diezgan interesants. Interesants savā, savā cilvēciskumā, kas arī kļuva par viņam tādu kā vizītkarti. Viņš bija ļoti sirsnīgs, ļoti vienkāršs attiecībās ar cilvēkiem, bet daži uzskatīja, ka viņš ir diezgan prasts un zemniecisks. Un tāpēc, tāpēc šīs viņa nu, īpatnības dēļ, originalitātes dēļ, Vatikāns tieši viņu norīkoja, un līdz ar to viņš kļuva par kardinālu. Uh, un viņš piedalījās konklāvā. Aha. Un viņš varēja būt ievēlēts kā pāvests. Nu, no, Redzi, kā Dievs darbojas. Pilnīgi, pilnīgi neparedzamos veidos. Arī tāds vienkārši prasts pat varēja nu, kļūt. Tiešām par... var teikt prasts, jā. Da, nu, to, to nevar attiecināt uz viņu. Viņš bija dabisks, jā. Viņš bija gudrs ļoti cilvēks, bet katrā ziņā viņš eh, daudziem nepatika. Bet eh, pats galvenais, ka tā, kad viņu ievēlēja, tad viņam bija drosme sasaukt koncilu. Jo man tā šķiet, ka eh, sasaukt šāda eh, mēroga sapulci, mm. principā arī ir ar drusku ar drosmi jābūt cilvēkam. Jā, un tieši šis moments īstenībā daudziem atvēra acis uz, uz pāvesta Jāņa 23. būtību. Jā, un kad viņš to izdarīja, tad uh, visi saprata, ka nu, nemaz tik prasts viņš nav. Uh, Jo tu pareizi pieminēji, tas um, bija ekumeniskais koncils, tātad visaugstākais baznīcas, uh, uh nu, visaugstākā baznīcas uh, autoritātes izpausme. Mm -hmm. vis, visas mhm. baznīcas bīskapi kopā ar pāvestiem. Tas augstāka nekā nav un nevar būt. Un, uh, ņemot vērā, ka Jānis 23. ievēlēja kā nepārprotami, kā pāries laika pāvestu, tad uh, nu, es domāju, nu, viņš jau ir gados būs eh, pāvesta amatā, cik nu viņš varēs, un pa to laiku jau kāda spilgtāka personība izkristalizēsies. Vienmēr jau tas cilvēciskais elements piemīt, ja tu atceries, tad, kad ievēlēja mūsu tagadējo pāvestu, visi druģaini meklēja, kā pareizi viņa vārdu un uzvārdu izrunāt. Nu, jā, Neviens nezināja, kas tas tāds ir, visi apstulba. Un um, šai gadījumā ar svēto Jānu 23. bija ļoti līdzīgi, Un jā, kā tu teici, viņš eh, sasauca nu, tos kardinālus, kas bija Kūrijā, un paziņoja, jā, ka viņš ir nolēmis sasaukt ekumenisko koncilu, lai um, nu, eh, padarītu baznīcu, baznīcas ehm, vēstījumu, Kristus vēstījumu eh, vieglāk uztveramu un pieejamu mūsdienu pasaulē. Uh, lai atjaunotu to veidu, kādā baznīca dzīvo šajā pasaulē, kas jau bija mainījusies. Mm -hmm. Un ir fotografijas, redzēju fotografiju, kur ir nofotografēts tas moments, kad viņš paziņo to. Un tiem visiem, kas bija tajā zālē, burtiski bija mutes vaļā, burtiski mutes vaļā. Un pāvests, kad viņš paziņoja, viņš uh, ieraudzīja šo reakciju, dzirdēja klusumu, kas valdīja. Viņš pieliecās pie sava sekretāra un prasīja, viņi nedzirdēja, ko es teicu, varbūt man jāatkārto. Tad pārsteigums bija totāls. Pārsteigums bija totāls, neviens neko tādu nebija gaidījis. Un tad sākās koncila darbs. Koncila darbs sākās dažus gadus, mašķiet divus gadus pirms, nu, teiksim tā, no tā brīža, kad viņš paziņoja, arī sāka strādāt komisijas, tika norīkotas teologu komisijas, uh, Eh, kurām bija jāveido tātad plānoto dokumentu uzmetumi. Uh mhm. -huh. Tātad trīs, gadus, jā, trīs gadi pagāja līdz, līdz pašam koncilam un tajā laikā notika gatavošanās. Milzīgs tātad, darbs, milzīgs darbs. Man pat gribas laikam salīdzināt ar to, kas ir noticis šobrīd, jo arī pāvests Franciska izsludinātā sinodalitāte, jeb kopīgais mm -hmm. ceļš, uh, drusku citādāk, jo eh, šoreiz tika aicināti iesaistīties lielā mērā arī uh, lai ik viens cilvēks Visi, tad, jā. Eh, iepriekš to pārsvarā darīja konsultējoties ar bīskapiem eh, jā. vietējiem, vai ne, bet tā, tā aptauja, ja mm, tas apmērs ir eh, salīdzino, salīdzināms ar to, ko mēs šobrīd varbūt tās visi arī klausītāji esam piedzīvojuši. Jā, tas bija īstībā, kad es uzzināju par šo uh, sirndālā ceļa, šo pirmo posmu šīs ap, par šīm aptaujām, uh, Man uzreiz atcaucās atmiņā Vatikāna otrā koncila sagatavošana, un tev taisnība toreiz visiem katoļu biskupiem visā pasaulē um, lūdza iesūtīt savas uh, pārdomas, savus viedokļus par to, uh, kādus jautājumus vajadzētu izskatīt koncilā, un atsaucība esot bijusi uh, fenomenāla. Mhm. Tūkstošiem, tūkstošiem vēstuļu uh, tika saņemts uz tūkstošiem lapu bija pierakstīti šie e, priekšlikumi, ko izskatīt koncilā, jo tajā brīdī kļuva skaidrs, ka tā nav tikai pāvesta ideja, ka tiešām visa baznīca vēlas e, šādu koncilu. Aha, Bet vēl viens, eh, varbūt tās nedaudz eh, tāds viltīgs jautājums tev, tu gribēji man par skaitu, dokumentu skaitu uzdot, mhm. vai zini, cik ir bijuši eh, ekumeniskie koncili? Nē, man nav nejausmas, 21, Jāni. 21. Un, <laughs> un ja gadījumā radio klausītāji jūs gribat uzzināt vairāk par šiem konciliem, tad jums ir jāseko līdz priestira Ilmāra Tolstava raidījum, raidījumam, kur viņš arī runās par šiem konciliem. Bet kāpēc es šo gribēju izcelt? Šī bija jo... paksāta reklāma reklāma. Priestri, Šī bija apmaksāta reklāma. Nav jautājumu. <laughs> Jā, bet, bet kāpēc šo aspektu gribēju izcelt? Jo Uh, bieži vien koncili ir bijuši um, tā kā atbilde uz kaut kādām um, krīzēm. krīzēm, nu, bet krīzēm tādā ziņā herēzēm un visādām jā, jā. tādām lietām. Savukārt šis Vatikāna otrais koncils uh, pa lielam nebija kā atbilde uz šādu herētisku kaut kādu kustību vai jā, darbību. Pirmā reize nebija nosodījuma. Bez nosil, mm. jā, mhm. jā, tieši tā. Ka tam, tam tas atkal paver pilnīgi citu perspektīvu arī uz pašu uh, e, koncilu un tā noris un arī baznīca tiešām vēlmi iesaistīties attiecībās ar, ar e, gribas laikam tā teikt, ar pasauli. Nu jā, nu, redzīm, tajā laikā baznīcai klājās it kā ļoti labi Bija ļoti spēcīgas struktūras, spēcīgas draudzes, eh, dažādas organizācijas, bet pasaule mainījās diezgan radikāli. Un, kā tu zini, tad um, Jā, pāris gadus pēc koncila beigām sākās uh, neatgriezeniski procesi sabiedrībā, kas sabiedrību būtiski mainīja, uh, studentu nemieri mm, sākumā Parīzē, pēc tam daudz kur citur, un, un viss tā mentalitāte mainījās ļoti strauji. Nu, es tā saprotu, ka principā arī pats koncils ir, ir tomēr reakcija uz sekularizēšanos, Protams. kas notiek ļoti radikālā veidā, mm. aiziet un viss, kas nu, 60 gadi, <clears throat> domāju, ka tur ir saistīti gan ar laikam seksuālām re revolūcijām un visādām tādām lietām, un mm. tad nu baznīca saprot, ka viņai ir jāuzrunā un, un jāpaskaidro kaut kādas um, lietas, lai varētu cilvēkus um, dot kaut kādu virzienu, orientāciju un orientāciju skaidrību attiecībā par to, kā tad dzīvot tālāk. Nu, īstenībā Priestri Jānim vienīgais dokuments, var teikt, kurš uh, centās atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, bija pastorālā konstitūcija Gaudījumets Pes, ko man arī bija gods pastudēt padziļināti. Un tur tiešām kāds amerikāņu bīskaps teica, ka uh, Eh, diskusijās runājot par šo dokumentu, tika pārspriests viss, sākot no pretapaugļošanās tabletēm līdz pat atombumbai. Ne viss tika publicēts, paldies Dievam, <laughs> bet uh, diskusijas bija ļoti, ļoti nopietnas. Eh, pieļauju, ka tagad uh, to pamazītiņam sāk publicēt, bet uh, ir pienācis laiks īsai muzikālai uh, pauzītei un rādījumu arī klausītāji, ja tev ir jautājumi vai vēlme iesaistīties šajā sarunā un diskusijā, tad tu to vari uh, Ehm, darīt, sūtot īziņas uz telefonu numuru 266 77 27 2. Tagad aiziesim muzikālā pozītē un tad atgriezīsimies, lai runātu ar priesterī Edgaru eh, par eh, koncilu, Vatikānu koncilu un tā nozīmi eh, baznīcas dzīvē. Thank you. svēceļnieki, mēs pulcējamies šeit no visām pasaules malām. Ilgojamies patiesi dieva kalpi būt, nes tavu vārdu, tavu vēstī. Māci sacīt, jā, kā to teica Marijā, kad lūdzies daļa mana plāna Pildi mūsu sirdīs ar prieku slavas dziesmu, lai ar debes pulkiem tevi slavējam. Lūk, es esmu Dieva kārta. svētie mēs, sūtīti pasaulē, tavi dāvi meitas mēs. Tavai gribai atdoties, tā kā Marijā, baznīca svētā mīlestībā. aicināts. Sveci haskā. Jūs klausāties priesteru katehēzi par ticību, baznīcu, garīgo dzīvi. Labrīt, radījuma arī klausītāji. Uh, ir priesteru katehēzi, kā tikko kā dzirdējām, un studijā esmu es, uh, priesteris Jānis Meļņikovs, un mans viesis, priesteris Edgars Cakuls Labrīt. no Purciemā. No Purciemā, <laughs> ļoti jauki. Un kā jau varbūt tās jau sekojāt līdz e, šai rītā, e, katehēzei runa ir par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. E, bija iespēja aprunāties par tā sākumi un neliela pamatāda informācija, lai, lai zinātu, par ko tad īsti mēs runājam un kāpēc mēs par to runājam. Bet uh, tēma ir ļoti plaša un liela, un mēs pamazītiņam ar to risināsim, eh, runājot eh, tālāk, bet eh, viens no aspektiem, ko ir vērts un interesanti varbūt tās tiešām arī apskatīt, ir, nu, viens ir dalībnieki, un tur ir bijuši arī Latvijas pārstāvji, bet otrs, kā paši dokumenti ir tapuši. Parasti saka tā, nevis parasti, bet, nu, mēs ticam un paļaujamies uz to, uh, ka Dievs svētais gars ir bijis klātesošo koncilu tēvu saucamo, mm, bīskapu un tā, mm, to e, ekspertu, kas tur mm, teologu un tā tālāk pieaicināto, kad, kad viņus ir vadījis svētais gars. Bet kā šis svētais gars ir darbojies, tas varbūt tās ir kaut kas, ko ir vērts uh, paskatīties un, un nedaudz arī padomāt par to, kādā veidā tas svētais gars ir ir caur šiem tēviem darbojies Vatikāna dokumentu tapšanā. Jā, ļoti precīzi, Priester Jānis, tu pateici, protams, koncilu vada svētais gars, un tomēr svētais gars viņam patīk darboties, izmantojot eh, cilvēku hm, līdzdarbošanos, cilvēku talantus, un ehm, kad bīskapi no visām pasaules zemēm diecēzēm iesūtīja savus neskaitāmos priekšlikumus, tad uh, ekspertu grupas komisijas viņiem sāka tos priekšlikumus lasīt, pētīt un apvienot. Mhm. Tātad tie, kas mhm. bija līdzīgi, tos salika vienā, vienā mapē un tad attiecīgi pa dažādām tēmām. Un izkristalizējās, ja nemaldos, sākotnēji bija 19 uh, dokumenti, kuras uh, koncila žargonā sauca par schēmām, Un uh, koncila laikā tātad daži tika apvienoti, un beigās palika šie slavenie 16 dokumenti. Nu, lūk, es domāju, ka sašķirot tos uh, neskaitāmos priekšlikumus un idejas, jau bija milzīgs darbs. Un uh, tad bija attiecīgi komisiju turpmākais darbs, kas no šīm tēmām, šīs tēmas mēģināja uh, formulēt tādā oficiāla dokumenta līmenī. Un e, bija vēl arī atsevišķas e, biskupa komisijas, kas izskatīja šos, šīs sagataves un teica, e, ir gatavs kāds no šiem priekšlikumiem, formulējumiem, vai vēl nav gatavs, lai tiktu iesniegts koncila, koncila izpētēji. Un tas bija milzīgs darbs, jo bija jāpa, jālabo, jāpār, jāmaina daudzas lietas. Tiešām apbrīnojami ir šī, šī teologu, šo ekspertu eh, kompetenci, ieguldījums. Un beigu beigās eh, eh, koncils sākās ar, ar jau gataviem dokumentiem, kurus bija attiecīgi jāizskata, jālabo, jāpapildina un tam līdzīgi. Bet tas nozīmē arī to, ka uh, notika tas darbs tādā ziņā, kad lasīja un kad arī tiešām svītroja ārā un laboja pa jaunam un pat izmeta kaut kādas Jā. daļas ārā un lika jaunas atkal iekšā un kad uh, tas nebija tā, kad vienkārši kāds sarakstīja, apkopoja un, un, un ir gatavs, bet kad turpat, kā es esmu lasījis un dzirdējis, ir notikuši strīdi un, un, un, un liela, liela tāda debate un diskusija par uh, um, par visu, principā, jā. katru dokumentu un, un, un visādām detaļām. Tu esi Jānis nu, bijis eh, Svētā Pētera bazilikā, Esmu Vatikānā. Bijis, jā. Jā, tu mhm. iedomājies šo milzīgo baznīcu un pieļauju, ka mūsu eh, klausītāji kāds arī ir bijis. Un um, koncila reālais darbs notika tieši bazilikā, Uh mhm. -huh. bija izbūvētas tādas kā ložas, kā sēdekļi, visiem biskupiem, un viņi tur arī sēdēja ar mitrām. Um, tas vispār ir nu, labi. Ir fotografijas, bet, eh, kad ienāk tajā bazilikā un iedomājas, kā tas izskatījās, tad tas ir tiešām neiedomājami. To laikam tiešām būtu jāredz. Un jā, biskupi varēja lūgt vārdu, bija debates, daudz ko no uh, Eh, šīs sistēmas ir pārņēmušas eh, mūsdienu valdības, starp citu, parlamenti. Un, uh, arī toreiz Vatikānā, Svētā Pētera un Pāvila bazilikā bija diskusijas, strīdi un diezgan nopietni strīdi par daudziem jautājumiem. Jā, un tad bija balsojumi. Un tad bija balsojumi, bet uh, man šķiet šis ir interesants aspekts, jo bieži vien, kad cilvēki domā par to, kā tad uh, kā tad svētais gars darbojas, tad ja, tas priekšstats bieži ir par kaut kādu mistisku, tādu jā. pieredzi, kaut kādu, kas vienkārši ir noticis un, un viss. Mm, Bet šeit mēs redzam, ka svētā gara darbība izpaužas un darbojas tieši caur arī šādām diskusijām, pat strīdiem un, <laughs> un kaut kādām tādām mm. lietām, un beigu beigās arī balsošanu. Ja? Tieši tā. Un runājot par svētā gara darbu koncilā, gribu citēt kādu no novērotājiem, kāds anglikāņu mācītājs un teologs, eh, kad viņi intervēja par to, kā, kā viņš uztver koncilu, uh, Un viņš ir atbildējis, es zaudēju šajā koncilā divas lietas. Viņš saka, manu latīņu valodu, es klausījos, kā šajā valodā runā amerikāņu biskupi. <laughs> un es zaudēju ticību svētajam garam. Viņš teica, jo es redzēju viņu. Man vairs nav jātic. Es redzēju, kā darbojas svētais gars. Uh, Un es domāju, nu, caur humoru, bet eh, ļoti labi pateikts. Un tiešām svētais gars darbojās arī koncilā eh, caur eh, cilvēkiem un vadīja viņus. Bet tad koncils notika latīņu valodā? Ko darīt tiem, kuri Jā. varbūt tās nemācīja, nesaprata? Vai visi nu, domā, ka tas ir? Bīskapi visi saprata. Varēja tik līdzi. Jā, jā. Un, uh, um, Tā ir skaitā no Latvijas. Ja? <laughs> nu, es domāju, ka Latvijas biskupi varēja būt labākiem ja? šajā latviešu valodas jomā. Starp citu, mūsu kardināls saņēma tādu netiešu komplimentu no vēl toreiz Jāņa Pāvila II. Viņš kaut kur bija uzstājies Romā, Latīņu valodā, biskupa kādā sinodē. Un, um, un Pāvis Jānis Pāvils II ir uzrakstījis uz lapiņas tādu zīmīti, uh, vai citiem visiem biskupiem, vai, vai kādam, ka paupera lingua latīna ultium refugium in Riga habet, ka nabaga latīņu valodas pēdējais patvērums ir Rīgā. <laughs> Bet toreiz, jā, toreiz bija, protams, latviešu bīskapi. Es baidos samelot, vai bija vairāk, bet es atceros trīs. Uh, Eh, bīskaps Boļislavs Loskāns, Nikodems Rancāns mhm. un arī tieši no Latvijas eh, bīskaps Julians eh, Vaivots. Neskatoties uz to, ka padomju režīms un tāda izbraukšana kaut kur bija sarežģīts process. Nu, jā, protams, tas ir liels jautājums. Kā tas vispār izdevās, droši vien ar kādu upuri bija jārēķinās šajā ziņā. Um, bet nu, viņš tur bija Un, starp citu, viņš ir vienīgais, kurš ir atstājis oficiāli piefiksētu pienesumu koncila darbā. Ne no biskupa Sloskana, ne no biskupa Rančāna nekādu oficiālu repliku vai nekas tāds nav saglabājies. Tikai Julians Vaivots ir atstājis mazu, mazu rakstisku mhm. piezīmi. Mm -hmm. Nav droši vien zināms īsti, kas tur bija tā piezīme. Ir precīzi zināms, tas ir koncila materiālos ļoti skaistā latīņu valodā, bet faktiski nu, biskups eh, Vaivots iesniedz rakstisku tādu paziņojumu, kur apliecina, ka Padomju Savienība nevēlas agresīvu karu uzsākt. Acīm redzot, tā bija tā cena, kas viņam bija jāsamaksā, lai varētu Jā. koncilā nonākt. Nu, tāda bija mūsu vēsture. No nu, skaisti, bet uh, eh, uh, eh, rādījuma arī klausītāji, ja tu vēlies iesaistīties šajā sarunā, uzdot kādus jautājumus vai padalīties ar savu refleksiju par uh, Vatikāna otrā koncila dokumentiem, to nozīmi un jēgu, tad tu to vari darīt, sūtot īziņas uz telefonu numuru 266 77 272 pieļauju, ka tas nav nemaz tik vienkārši un viegli par diezgan specifisku tēmu arī iesaistīties, bet nebaidies uh, uzdot jautājumus un mēģināsim tos arī uh, atbildēt, tīpaši šodien, šorīt, šajā, šajā rītā. Un es gribētu atvainoties, Jāni, Jā. tev komplimentēt Vispār. publiski uh, par tēmas izvēli, jo Vatikāna otrais koncils uh, joprojām ir vairāk nekā aktuāls. Uh, nesen tika pirms dažiem gadiem pārtulkoti beidzot koncila dokumenti latviešu valodā, uh, Nu, daži uztraucas, vai cik vēlu, 50 gadi pagājuši, bet tas nebūtu nav vēlu, jo koncila īstais darbs tikai sākas. Tādā nozīmē, ka koncila gars, koncila tā skaitā dokumentos paustās idejas ir jāieintegrē baznīcas dzīvē, un tas prasa laiku. Tridentes koncilam vajadzēja vismaz simts gadus Eh, lai eh, šo koncila, šo koncila garu un šī koncila lēmumus īstenot. Un Vatikāna otrais koncils ir neaprakstāmi plašāks un dziļāks. Nu, tieši tā, varbūt tās, eh, šis nu, ir brīdis, kad mēs aizējām otrajā muzikālajā pauzītē, lai pēc tam atgrieztos un parunātos nedaudz tālāk par kon Vatikānu koncilu dokumentu aktualitāti. Thank you. my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing. try to hide. It was my dream till I met you. You called my all that I know. shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. Jūs klausāties priesteru katehēzi par ticību, baznīcu, garīgo dzīvi. Labrīt, eh, rādījuma arī klausītāji, ir priesteru katehēzi un studijā esmu eh, es, priesteris Jānis Meļņikovs un priesteris Edgars Cakuls eh, blakus sēž. Pieaicināju kā tādu ekspertu, lai varētu parunāties par <clears throat> Vatikāna otrā koncila dokumentiem un to nozīmi. Bet mums ir uh, studijā arī zvans. Lūdzu, Jā, labrīt. labrīt. Gribētu uzdot jautājumu par Dieva tēva tēlu, ko Vatikāna otrais konsuls par to saka. Ir, man liekas, izdots dokuments, ka to nedrīkstētu attēlot nu, kā mākslā un, un baznīcās. Mēs bieži redzam, jā, aglonā to vectētiņu ar, ar vārdu. Un, jā. kāds Dieva tēva tēls vispār varētu būt. Vai tas nav grēks to attēlot? Man liekas, pareizticīgo baznīca arī ir pret to uzskata par grēku, kā attēlot dieva tēva tēlu. Tātad, jo ko, viņš nav parādījies. Jā, jā. Ko, ko citiem vārdiem, ko Vatikāna dokumenti saka, vai baznīca saka attiecībā uz uh, dieva tēva uh, atspoguļošanu kaut kādās uh, zīmējumos vai skulptūrās un tā tālāk, vai ne? Uh, Jā, pareizi. Ļoti jā, labs jautājums. Priesteri Edgar, ko, ko tu saki uz šo jautājumu? Nu, paldies par jautājumu, protams. No tā, ko es zinu, tad eh, šī tēma, šis jautājums eh, tika diskutēts un apspriests krietni pirms Vatikāna otrā koncila. Un jums ir taisnība, mm, Dieva tēva tēlu izteikt eh, ikonogrāfijā ir, ir nu, nu, no vienas puses ļoti, ļoti grūti ir meklēt dažādi veidi, kā to darīt, bet nu, principā tā tendence ir tāda, kāda jūs aprakstījāt, ka tā vizualizēt dievu tēvu nav, nav pareizi, jo viņš ir netverams vecajā derībā. Arī evaņģēlijos faktiski ir pieminēta balss, kas atskan attiecīgos brīžos, bet dievu tēvu nu, Tā redz, redzēt, bez šaubām, vizualizēt eh, nav iespējams tieši tāpat kā svēto garu. Bet uh, oponējot jums, savukārt par to vectētiņu aglonā, man ir ļoti patīkamas bērnības atmiņas, jo mana vecmāma bieži man teica, ka, ka dieviņš barās, kad es slikti uzvedos. Un tīpaši, kad bija pērkons, viņa to uzsvēra, ka lūk, dieviņš uz mani barās. Un kad es biju aglonā, es pamanīju to vectētiņu, man uzreiz bija sirdī miers, es uzreiz redzēju, kāds viņš ir un kur viņš ir, kad viņš uz mani barās. Ja? Tā ka man tas bija tāds emocionāls stiprinājums. Nu, bez šaubām uh, ir bijuši mēģinājumi Dievu tēvu attēlot vienā vai citā veidā. Tie ir apstrīdami, protams, bet mēs taču um, neesam kaut kādi fanātiķi, kas tagad iznīcināsim mākslu. Tā iemesla dēļ, ka šī māksla varbūt nav pilnīga. Uh, ka, protams, jums ir taisnība un baznīca ir izteikusies šajā jautājumā. Bet Vatikāna otrajā koncilā visu cieņu, bet es neesmu atradis kaut kādu oficiālu uh, apstiprinājumu mēs, tam, mēs, ka mēs lasīsim šos dokumentus, redzēsim, jā, varbūt kaut ko atradīs. Kas, varbūt vienīgais kaut kas varētu būt uh, konstitūcijā Lumen Gentium par, par baznīcu. Nu, redzēsim, bet sirsnīgs paldies jums par jautājumu. Cerams, ka e, ir atbildēts, e, cik varēja jā. šajā brīdī nu, atbildēt. Nu, es jums pilnīgi piekrītu, kundze. Dievu tēvu attēlot. Tā kā mēs varbūt primitīvi to gribam darīt, nav labi, nav pareizi. Sirsnīgi paldies par uh, zvanu. Lielas eh, paldies. Un, uh, klausītāji, ja vēlaties, jūs varat arī zvanīt un uzdot jautājumus, bet uh, nedaudz paturpināsim vēl noslēgumā, šajā reizē jau jāsaka noslēgumā par Vatikānu koncilu dokumentiem, lai dotu tādu uh, pirmo iespaidu un, un pirmo tādu informāciju par šiem dokumentiem. Gribas man uzdot tev, priesteri Edgar, uh, personīgi jautājumu, ko tev nozīmē, kādas ir tavas asociācijas ar šo dokumentu bez studiju laiku pētījumiem un, un, un ko tev pašam nozīmē, vai tas kaut kādā veidā tev ikdienā ietekmē dzīvi, izmaina dzīvi un kādā veidā, ja, ja ir kaut kāda ietekme, vai to ir daudz grūtāk uh, kaut kā uh, definēt? Nu, re, redzi, priesteri Jāni, šie dokumenti ir uh, Eh, baznīcas mācība attiecas uz baznīcas dzīvi. Jā. Es ikdienā šo dzīvi dzīvoju, un tas viss mani viennozīmīgi ietekmē. Varbūt tas primārais, kā mēs saskaramies ar Vatikāna otrā koncila garu, ir eh, piemēram liturģija, bet eh, arī citos jautājumos, teiksim, baznīcas attieksmē pret šo pieminēto jau pasauli un pasauli, un tam līdzīgi Vatikāna otrais konsuls ir iedevis ļoti nopietnas ievirzes, kurām sekot. Un man šķiet, ka šīs ievirzes, šis koncila gars jau dabiskā veidā ir klātesošs. Pat eh, pie, priekš tiem, kas dokumentus varbūt vēl nav pat studējuši. Uh mhm. -huh. Jo šie, šie ir pamatdokumenti, piemēram, tāpat kā valstī pamatdokuments ir konstitūcija, bet tad ir dažādi likumi, uh, ministru kabineta lēmumu un tam, tam līdzīgi, bet tie, tiem visiem ir jābūt pakārtotiem pamatlikumam, pamatdokumentam, valsts konstitūcijai. Tāpat arī baznīcas dzīvē jābūt pakārtotai šiem dokumentiem, šiem 16, un nevelti četri galvenie dokumenti arī saucas konstitūcijas oficiālais termins. Ja? Jā, jā. Tā ka tas ir pamatdokuments, viss tur nav un nevar būt aprakstīts, priekš tā ir uh, dažādi nu, lēmumi, kas tiek pieņemti svētā krēsla līmenī, kongregāciju līmenī. Uh, bet eh, šie dokumenti faktiski tieši tāpat kā valstu konstitūcijas ietekmē sabiedrības dzīvi, tāpat arī šie dokumenti ietekmē visas baznīcas dzīvi ikdienā un eh, arī īpašos gadījumos. Un, un kā tu saki, kad viss nav un nevar būt ietverts, tas nozīmē, ka arī, arī tad mūsdienās ar pāves Francisks vēl joprojām sasauc bīskapu sinodes un, mm -hmm. un runā par kaut kādām aktuālām vai at, atjaunina kaut kādu uh, uh, informāciju un, un, un Starp citu, atjaunotne ir uh, viens no pamatterminiem saistībā ar koncilu, ko izteica ar itāļu vārdu adžornamento, kuru pat varenajā franču valodā nesot iespējams burtiski pārtulkot. Nu, tā ir atjaunotne, tāda uh, baznīcas dzīves uh, um, nu, neteiksim, pielāgošana, bet pozicionēšana atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem. Ar mhm. rādījumu arī klausītāji ir, rī, ir priesteri katehēzi, un šodien uzsākām sarunu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, ar ko tad aizritēs ar šī radio Marija 8. sezonu, kā tādu vadošo uh, tematiku. Uh, šorīt runāju ar priesteri Edgaru Cakulu, dodot, mēģinot dot tādu nelielu ievadu un ieskatu uh, Vatikāna otrā koncila dokumentos un pirmos iespaidus uh, atklāt jums. Es droši vien saku ar dievas uz uh, nākošo tikšanos reizi jau rīt no rīta ar kādu citu uh, viesi, un saku arī tev, priester Edgar, sirsnīgs paldies par šo rīta piepūli atbraukt uz, uz studiju, kad ir gan satiksme, gan vispārējais, un padalīties ar savām pārdomām par Vatikāna koncila dokumentiem. Paldies par uzaicinājumu, Priester Jānu, un atļautu tevi sveikt jaunajā atbildīgajā amatā. Un man liels prieks, ka rādījuma arī darbs uh, turpinās ar jaunu spēku un tajā pašā pareizajā virzienā. Un viena lieta, ko es gribu mūsu klausītājiem ieteikt, ja kāds ir savulaik nopircis šo ļoti labo Vatikāna otrā koncila dokumentu sējumu latviešu valodā, tad uh, uzmeklējiet to šajās dienās. Es savējo atradu, un tam jau bija diezgan nopietna putekļu kārta pa virsmu kā tā, tas nereti gadās. <laughs> jā, un es domāju, ka šī rādījuma arī Latvijas iniciatīva ir lieliski iespēja vēlreiz un ar jaunu uzmanību eh, pārlasīt šos svarīgos dokumentus. Nu, vismaz putekļus notraukt. Nu, kaut vai. Uz tikšanos jau rīt. Jūs klausījāties priesteri katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Paldies!